wa nau'u thalith na sampuli ya tatu ama ya aina ya tatu ya zile nyiradi ambazo kwamba watu wanafaa kuzisoma wakati wa mvua ni adduau idha kathura almatar ni watu waombe dua pindi mvua itakapokithiri wakhifa suu dararihi na watu wakahofia kwamba mvua ile huenda ikawa ni sababu ya kuleta madhara basi ni juu ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala an yaqula Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-akami wadh-dhirabi wa butuni al-adwiyah wa manabiti ash-shajar akhrajahu al-Bukhari ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه Tumesema sampuli ya tatu, wakati mvua inapokuwa imezidi, basi ni juu ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua watakapokuwa wanahofia huenda mvua ile ikaleta madhara, ima katika sehemu yao wanaoishi, ama madhara katika zile mazao na fanaka zao na kadhalik basi ni juu yao waombe dua hii, Allahumma hawalaina wala alaina ewe mwala wetu tubadilishie iwe ni neema wala alaina wala isiwe ni adhabu juu yetu hiyo mvua ambayo kwamba inanyesha Allahumma ala alakam ewe mwala wetu tunakuomba ujalie mvua hii iweze kutoka katika sehemu yetu ielekee sehemu za ghabat kule dhirab wa butuni al-adwiya na iende katika sehemu ambazo kwamba kuna viwanja ambavyo kwamba watu hawaishi wa manabiti shajar na iende katika sehemu ambayo kwamba zimemea miti zinyeshe huku huko wala isinyeshe kwetu sisi iwe ni sababu ya kuleta maangamivu kwetu sisi Naam, na kwa uchache zaidi, kwa sababu labda mtu huenda akashindwa kuhifadhi hii dua, walakin ni muhimu kwa kila Muislamu kufahamu naam dua hizi kwa sababu kuna wakati mvua inazidi na mvua inakuwa tena siyo neema bali inakuwa ni nikma inakuwa ni mangamivu kwa wanadamu basi ni juu yetu kuhifadhi dua hii ambayo kwamba ni Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala al-akam wadh-dhirabi wa butuni al-adwiya wa manabiti shajar ni juu ya kila mmoja wetu kuhifadhi dua hii na tunavyoshuhudia katika wakati huu ama msimu huu wa mvua imeripotiwa katika vyombo vya habari kwamba watu wamefariki zaidi ya mia moja na thalathini kufikia juzi mia moja na thalathini kufikia juzi watu wamefariki kwa sababu mvua imekuwa ni nyingi zaidi ya ile ambayo kwamba inaleta manfaa bali imefikia sasa inaleta madhara hasa sisi ambayo kwamba hatujafikiwa na hizo mitihani basi tunafaa kumwomba Allah na wale vile vile waliofikiwa na mitihani ya aina hii wanafaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili awakingi na awaepushe na alete mvua yenye manfaa na ikizidi basi azielekeze naam katika zile sehemu ambazo kwamba kunazo miti na hakuna watu wanaoishi kule naam kwa sababu gani mtu anasoma dua hii ambayo kwamba ni hii sampuli ya tatu kwa sababu ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuipeleka mvua mbali na kuweza kuwaepusha na yale ambayo kwamba ni ya maangamivu naam na ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aondoe mvua katika sehemu ambayo kwamba watu wanaishi na aihamishe na aelekeze katika sehemu ambayo kwamba watu hawapo bali kunazo miti naam na kunazo viwanja ambavyo kwamba viko wazi naam na ghabat kule ili isije ikaleta madhara kwa watu katika chochote ile